Poktefa 2008 bat 2008 zazpi diru laguntzaren seigarren belaunaldia da. Europak ama laukakotx sortzi milioi euroko funtsa desblokatu du proiektu egituratzaileak finantzatzeko mugaz gaindi, inoiz baino gehiago, proiektu handienzat pentsatua izan dena. Proiektuaren baitan, hiru ardatz nagusi hartu dira deialdiaren zat. Mugikortasuna, emplegua eta eleanistasuna. Justuki, mugikortasuna zaritu da Joseba Erramundegi, Euskal Irigun Elkargoko mugikortasuna eta Europako lankidetzarako kontseilari delegatua. Alde batetik, autobusak obeki garatzeko sedea dutela azpimagatu du. Autobusaren aldetik eta trenaren aldetik badira bi proiektu nagusi Euskal Elkargoaren garraio sindikatuak ere maiten du irugarren linea, beraz bai honatik endaiara joanen dena eta hortan bada EPE hartain luzean proiektu bat, Baionatik endaiara ino doazen eh, autobusentzat izan dain bide propio bat, hori garatuko da, beraz autoak gerota gehiago eramanez eh, autopistara eta bide hori uh, autobusei uh, utziz, behintzat bide propioak sortuz autobusentzat. Eta autobusaz gain, trena ere garatuko dute. Euskal uh, tren uh, Baiona eta Donostiaren arteko tren proiektua, ez da Euskal Elkargoaren eskumen zuzena, baina Euskal Elkargoak anitz lan egiten du Euskadirekin, Euskal eh, Euro Eskualdearekin eta Eskualdearekin hori eh, lehen bailen plantan ezagia izan dain, eta orain asia, abiatuak dira lanak eta ikerketak horretarak. Bada, badira hainbat arazo, bada arazo eh, teknikoa, trenbideak ez dira berdin eginak bi aldetan. Arazo hori laster konpondua izanen da, eta gero hortik lan da, Beharko da lan egin, tren bat izan daina uh, eh, landesetako egualdetik Donostiaraino, ino. Jendeak egunero ardezan tren hori. Linea berri hori 2008 mar baino lehen idekitzea aurre da, baina lehenago izatea espero dute.